Po dubini aspiracija i dalekovidosti ciljeva El Gafiki predstavlja vjernu sliku Musa ibn Enusaira i Tarika ibn Zijada. Ovo je priča o Abdurrahmanu El Gafikiju. Krim je otresao ruke od prašine sa mezara tek ukopanog prethodnika Sulejmana ibn Abdul Melika, vladar pravovjernih, peti od pravednih vladara, nasljednika Allahova poslanika, Omer ibn Abdulaziz, počeo je preispitivati položaj pojedinih pokrajina i neke od ranijih namjesnika smjenjivati i na njihovo mjesto postavljati nove ljude. Jedan od prvih namjesnika koje je on postavio bio je Esemh ibn Malik el Havlani. Njemu je bila povjerena uprava nad tek osvojenom Andaluzijom sa brojnim gradovima od kojih su neki do tada pripadali Francuskoj. Čim je novopostavljeni namjesnik preuzeo položaj u Andaluziji, prva njegova briga je bila da sebi najeđe iskrene saradnike i pomoćnike – zato se odmah počeo raspitivati. Ima li u ovim krajevima iko od preživjelih tabijina? Pa su mu rekli, ima. Među nama je ugledni i istaknuti tabijin, Abdurrahman ibn Abdullah el Gafiki. Usput su mu ispričali sve što su znali o njegovoj učenosti, poznavanju Allahove knjige, sunneta njegova poslanika, iskustva na bojnom polju želji za pogibijom na Allahovu putu, skromnosti i na osvrtanju na ovo svjetska prolazna dobra. Između ostalog, ispričali smo i to da se u svome životu dugo družio i puno naučio od poznatog ashaba Abdullaha ibn Omera i njegova oca Omera ibn el-Hattaba, te da je u držanju, načinu shvaćanja, razmišljanja i života od Abdullaha ibn Omera mnogo toga poprimio. es ibn Malik el-Havlani odmah je naredio da mu dovedu i upoznaju ga sa Abdurrahmanom el-Gafikijem. Kada su mu doveli Abdurrahmana, širokogrudno ga je i sa najvećim počastima dočekao. Pokazao mu da sjedne pored sebe, a potom se sa njim dugo zadržao u razgovoru, podrobno se raspitujući o svemu što mu je na um palo i što ga je interesiralo, cijeneći i koliko god je mogao uvažavajući njegovo mišljenje. Nije mu trebalo dugo pa da se uvjeri da se Abdurrahman odlikuje vrlinama još boljim nego što smo ispričali, pa mu je kroz razgovor ponudio da ga postavi na jedan od najodgovornijih položaja u upravljanju Andaluzijom, na šta mu je ovaj rekao zapovjedniče, ja sam samo jedan od običnih ljudi koji je u ovu daleku zemlju došao jedino zato da se zajedno sa ostalim muslimanskim borcima nađem pri ruci u odbrani granice od neprijatelja i zaslužim Allahovo zadovoljstvo. Sa svojom sabljom sam krenuo radi uzdizanja Allahove riječi. Zato ćeš me, ako Bog da, naći da sam ti sve dok si privržen istini vjerniji od tvoje sobstvene sjene i da sam ti sve dok si odan Allahu i njegovu poslaniku pokorniji od prstiju tvoje ruke, a da za uzvrat ne tražim nikakav položaj ni mjesto u vlasti. Esemh ibn Malik El Havlani ubrzo je poduzeo odlučne korake u borbi protiv Francuske i njenom pripajanju u veliko islamsko carstvo. Njena ogromna prostranstva trebala su mu poslužiti kao mostobran za dalje prodore prema zemljama na Balkanskom poluotoku, a odatle dalje prema Carigradu, za koji je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve rekao da će pasti u ruke njegovih sljedbenika muslimana. Prvi korak na putu ostvarenja ovog velikog cilja bio je osvajanje grada Narbona, jednog od velikih gradova na jugu Francuske, u pograničnom pojasu prema Andaluziji. Naime, svaki put kada bi se muslimani u svojim daljim prodorima spustili niz Pirineje, pred njima bi se kao div ispriječila velika prepreka, grad Narbonu. Osim toga, njegovo osvajanje bio je ključ za dalje prodore prema dubini Francuske. SSM ibn Malik el Havlani prvo je sa svojom vojskom opkolio grad Narbonu, a onda njegovim stanovnicima ponudio ili da prime islam ili da pristanu na vazalski odnos i plaćanje godišnjeg poreza. Kada su ovi to odbili, on je sa svojom vojskom katapultima počeo napadati grad. Napadi su se jedan iza drugog smjenjivali sve dok ovaj drevni, dobro utvrđeni grad nakon četiri sedmice uzastopnih napada nije pokleknuo i pao u muslimanske ruke. Bili su to dani neviđenog herojstva muslimanskih boraca, kako dotada nikada nije viđeno u Europi. Nakon toga ovaj slavni vojskovođa sa svojom pobjedonosnom vojskom krenuo je prema gradu Tuluzu, prijestolnici provincije Akvitanije, sa svih ga strana opkolio, oko njega postavio katapulte i iz njih ga počeo zasipati snažnom vatrom. Kada je i ovaj utvrđeni grad bio na rubu pada u muslimanske ruke, desilo se nešto što niko nije očekivao. Čujmo šta o tome kaže poznati francuski orientalista Renault. On kaže, i dok su muslimani bili na dohvat pobjede, akvitanski vojvoda slao je svoje izaslanike vladarima i kraljevima širom Europe, preklinjući ih za pomoć pred opasnošću od muslimana koji prijete da će okupirati njihove zemlje i u roblje odvesti njihove žene i djecu. Na njegove alarmantne pozive za pomoć odazvali su se narodi gotovo svih evropskih zemalja i poslali mu pomoć u ljudstvu i opremi. Tako da je pod svoju komandu okupio do tada neviđenu vojnu silu, pod čijim stopama se digla tolika prašina da je zasinila sunce iznad korita rijeke Rone. Kada su se dvije vojske sukobile, činilo se da su se dvije planine navalile jedna na drugu. Bitka je bila žestoka i dugotrajna, kakvu dotada nikada historija nije zabilježila. Es Semuh ili Dama, kako smo ga mi zvali, neočekivano se širom poprišta bitke pojavljivao sa svojim vojnicima i našoj vojsci ulijevao strah i trepet. I dok se tako ispred naših vojnika poigravao, iznena da ga je pogodila strijela i pao je sa konja. Vidjevši kako je njihov vojskovođa pogođen strijelom, ostao da leži na zemlji, među muslimanskim vojnicima je zavladala pometnja i oslabili su njihovi redovi, pa se naša vojska na njih okomila. I kada je izgledalo da je naša vojska u prilici da ih do posljednjeg istrijebi, samo Božija volja im je mogla podariti takvog genijalnog zapovjednika kao što je bio Abdurrahman El Gafiki, koji je vještom taktikom i uz minimalne gubitke uspio sa svojom vojskom povući se prema Španiji, odakle će nedugo potom protiv nas ponovo pokrenuti žestoke napade. Šta više reći nego upitati? Jesi li vidio kako se u mračnoj noći iznenada pojavio pun mjesec i obasjao staze za lutalim putnicima? Možeš li zamisliti kakvu je ulogu u bici kod Tuluza među muslimanskim borcima odigrao ovaj nesvakidašnji heroj Islama, Abdulrahman ibn Abdullah el Gafiki. Jesi li vidio kako je pred žednim putnicima kroz pustinju, ostalim bez kapi vode odjednom, kada su najmanje očekivali, ispod nogu provrio bistri i nepresušeni studenac. I kako su se na njemu napili gutljajima koji su im povratili život, nakon što su bili na rubu propasti. Upravo tako muslimanskim borcima došao je kao spas novi zapovjednik, kome su dali zakletvu na vjernost i poslušnost. Bitka kod Tuluza bez sumnje je bila prva duboka rana koju su muslimani otkako su stupili na tlo Europe zadobili. Isto tako nema sumnje da je Abdurrahman El Gafiki bio najbolji mehlem za tu duboku ranu, brižljiva ruka koja ju je njegovala i veliko srce koje je ulijevalo snagu i hrabrost da zadobijene rana za cijeli. Vijesti o velikom neuspjehu koji su muslimani doživjeli u Francuskoj zabrinule su muslimanske zapovjednike na dvoru halife u Damasku. S druge strane, vijesti o herojskoj pogibiji neustrašivo komandanta islamske vojske SMH ibn Malika el Havlanije još je više pojačala želju za borbom protiv neprijatelja i potpirila svete. U tom smislu sa halifna dvora odaslane su poruke vojnicima da se stave pod komandu i daju zakletvu na vjernost Abdurrahmanu el Gafikiju, po čiju je upravu stavljena cijela Andaluzija, zajedno sa novoosvojenim oblastima na jugu Francuske. Na taj način date su mu odriješene ruke i puna sloboda izbora preduzimanja daljnjih koraka. Sve u svemu, El Gafiki je bez ikakve sumnje bio odlučan, hrabar, bogobojazan, čestit, mudar i neustrašiv čovjek, dostojan da na sebe preuzme povjerenu ulogu. Otkako mu je povjerena uprava Andaluzijom, prva briga Abdurrahmana El Gafikija bila je kako svojim vojnicima povratiti narušeno samopouzdanje, ponos, borbeni moral, neustrašivost i vjeru u pobjedu, taj veliki cilj koji su zacrtali prema njegovu ostvarenju težili svi muslimanski zapovjednici, počevši od Musa ibn Musaira, pa sve do posljednjeg Essemha ibn Malika el Havlanije. Svaki od ovih muslimanskih zapovjednika sanjao je o tome kako nakon Španije osvojiti prostore današnje Francuske, Njemačke i Italije i tako se s jedne strane iza leđa približiti Carigradu, a s druge strane cijel mediteranski bazen pretvoriti u islamski i sredozemnom moru dati ime Šamsko umjesto rimsko-bizantijsko. Međutim, Abdurrahman El Gafiki bio je sasvim siguran da se za tako veliku bitku potrebno prvo pripremiti i duhovno pročistiti – ovo zato što je duboko vjerovao da nijedan narod, malo kome se radilo, ne može ostvariti ovako dalekosežne ciljeve ukoliko su njegove tvrđave oronule i izložene opasnosti da se same od sebe iznutra sruše. Zato je širom Andaluzije počeo obilaziti grad po grad, prethodno objavivši među stanovnicima. Kogod smatra da mu je neko od namjesnika, sudija ili bilo ko drugi učinio nepravdu, neka je slobodno iznese i požali se vlastima svejedno radilo se o muslimanima ili nemuslimanima, štićenicima u islamskoj državi. Kada su pritužbe stale pristizati, lično je slučaj po slučaj počeo razmatrati i ispravljati nepravde koje su moćni učinili nemoćnima i silnici obespravljenima. Zatim je počeo razmatrati pritužbe o silom, mitom i ucjenom preinačenim crkvama i vraćati ih prvobitnim vlasnicima, naređujući da se sve što je na njima naknadno dorađeno sruši. Istovremeno je počeo preispitivati lokalne namjesnike i državne službenike i smjenjivati svakoga za koga bi se dokazalo da je iznevjerio dato povjerenje ili na svoju ruku postupio drukčije nego što je bio dužan. Na njihova mjesta postavljeni su drugi ljudi čija je pravednost, mudrost i čestitost morala biti u praksi dokazana. Kada god bi htio posjetiti neki grad, svoju posjetu bi unaprijed najavio i pozvao sve ljude da se okupe na zajedničkom namazu. Nakon toga bi ustao i u prigodnom ih obraćanju pozvao da se uključe u borbu na Allahu putu, govorio im o vrlinama pogibije na tome putu i bodrio ih na postizanje nagrade i Allahova zadovoljstva. Abdurrahman se nije zaustavljao samo na riječima, već je ono što je govorio dokazivao dijelima i svoje nade pokušavao obistiniti upornim radom i zalaganjem. Tako je od prvog dana, od kako je preuzeo vlast u Andaluziji, počeo sa modernizacijom naoružanja i ratne opreme, popravkom postojećih utvrđenja i izgradnjom novih. Pored toga počeo je posvećivati veliku pažnju izgradnji strateških puteva i mostova koji su povezivali andaluške gradove. Tako je u Kordobi, prijestolnici Andaluzije, za potrebe naroda i vojske preko velike rijeke Guadalquir sagradio nadaleko čuveni most, koji se ubraja u jednom od svjetskih čuda. Njegova dužina iznosi 800, visina 60, a širina 20 aršina. Ima 18 lukova i 19 kula. Ovaj monumentalni spomenik, koji je kao biser islamske arhitekture naslijedila današnja Španija, sačuvan je sve do danas. Abdurrahman El Gafik imao je običaj da se u svakom gradu u koji bi došao sastane i posavjetuje sa vojnim zapovjednicima i uglednim ljudima i da čuje njihovo mišljenje. Sve što bi oni rekli i predložili, brižljivo bi zabilježio i uzeo u razmatranje prije nego što bi donio konačnu odluku. Tokom tih sastanaka gledao je da što manje govori, a što više čuje mišljenje drugih. I ne samo to. Kao što se Abdurrahman el-Gafiki sastajao i savjetovao sa prvacima i uglednim muslimanima, sastajao se i sa predstavnicima nemuslimana, zimmija, koji su u islamskoj zemlji uživali zaštitu. Tokom tih sastanaka, kako bi saznao ono što na drugi način nije mogao saznati, često se lično raspitivao o njihovom položaju, svakodnevnom životu, njihovom odnosu sa okolnim kršćanskim vladarima i njihovim vojskovođama. Tako je jednom prilikom nekoga od uglednih kršćanskih podanika iz dijela Francuske, koji je bio pod njegovom vlašću, nakon dugog razgovora brojnim pitanjima upitao. Šta se to dešava sa vašim kraljem Karlom, koji niti hoće stati na našu stranu i pomoći nam u ratu sa okolnim vladarima, niti hoće pomoći njih u ratu protiv nas? Pa mu je ovaj odgovorio. Vladaru, vi prema nama ispunjavate sve obaveze ugovora o miru koji ste sa nama zaključili. Zato smo dužni istinu reći što god da nas upitaš. Vaš vrhovni vojni zapovjednik Musa ibn Sair prvo je čvrsto pod svoju kontrolu stavio cijelu Andaluziju, a onda sa osvajačkim pohodima krenuo dalje i zauzeo lance Pirineja, koji razvajaju Andaluziju od naše lijepe zemlje. Tada su se vladari okolnih provincija i njihovi crkveni oci počeli obraćati našem kralju govoreći. Vaše veličanstvo, šta se ovo dešava? Kakva je ovo sramota koja nas pogađa? Kakvo je ovo poniženje po naše potomke? Nekada smo muslimanima slušali samo priče i potajno se pribojavali da nas ne napadne sa istoka, a danas evo napadaju nas sa zapada. Kako se moglo desiti da tako brzo okupiraju cijelu Španiju, zazmu tolike gradove, domognu se naših dobara, zarobe naše oružje i ratnu opremu i popnu se na Pirinejsko gorje koje nas je od njih razdvajalo? Kako se to moglo desiti kada znamo da su brojčano malobrojni i od nas slabije naoružani? Kako se to moglo desiti kada znamo da ih većina nema ni valjana oklopa koji bi ih zaštitio od udaraca naših mačeva, niti konja s kojim bi izašli na bojno polje. Na to im je naš kralj odgovorio. Znajte da sam i ja o tome dugo razmišljao i u razmišljanju o tome mnoge nesane noći proveo. Znajte da sam na kraju došao do zaključka da nam se je u ovom njihovom naletu uzalud suprostavljati. Znajte da su oni danas poput nadošle bujice koja pred sobom sve ruši, čupa i nosi. Nakon dugog razmišljanja zaključio sam da imaju dvije izuzetno vrijedne stvari. Duboku vjeru i čvrstu odlučnost da dođu do cilja. Kada imaju te dvije stvari, nije im potrebno ni mnoštvo u broju, ni obilje u ratnoj opremi. Oni imaju čvrstu vjeru i odanost istini, što im nadoknađuje nedostatak u oklopima i konjima za borbu. Ali sačekajte malo, dok se ne zasite, dok svoje ruke ne napune ratnim plijenom, dok ne podignu vile i kule i dok se umjesto u borbi među sobom ne počnu natjecati u last i bogatstvo. A kada to dočekate i sa malo truda i žrtava, uspjećete ih lahko pobijediti. Čuvši to, Abdul El Gafik je samo tužno i duboko uzdahnuo i prekinuši dalje razgovor rekao. Ustanimo i pripremimo se uskoro će vrijeme za namaz. Poslije toga, Abdurrahman al-Gafik je pune dvije godine proveo u okupljanju vojske i popunjavanju trupa novim vojnicima, posvećujući posebnu pažnju dizanju borbenog morala i ulijevanje vjere u srce boraca. U tome je zatražio pomoći od svoga kolege sa druge strane sredozemlja, namjesnika Ifrikije, zamolivši ga da mu pošalje samo one vojnike dobrovoljce koji izgaraju u želji za borbom na Allahu putu, neodoljivo uzvišu za žrtvovanjem sobstvenog života na njemu. Abdurrahman je potom svome zapovjedniku za pogranične oblasti prema neprijatelju Osmanu ibn Ebu Nusau naredio da neprijatelja počne zavaravati pograničnim čarkama, dok on na čelu glavnine vojske ne pristigne. Međutim, pomenuti Osman potajno je krio prezir prema svakom namjesniku koji se zanosio dalekosežnim planovima i krupnim koracima, bojeći se da u narodu ne zadobije preveliki ugled i poštovanje, što bi mu dalo odriješene ruke da njega i njemu slične zapovjednike kad god zaželi može smijeniti sa položaja. Da bi stvar bila još ozbiljnija, ovome treba dodati i to da se Osman za vrijeme jednog od svojih ranijih napada na jugu Francuske dograbio kćerke akvitanskog vojvode po imenu Minnina. Pomenuta Minnina bila je lijepa djevojka u cvijetu svoje mladosti. Pored svoje ljepote i plemičkog porijekla, minina se odlikovala i svim ostalim, što je krasilo djevojke sa kraljevskoga dvora. U takvu djevojku Osma se žestoko zaljubio, pa je kod njega počela uživati tako visok položaj i utjecaj kakav nije uživala ni jedna druga žena. Ona je to znalačke iskoristila, nagovorajuši Osmana da sa njenim ocem potpiše ugovor o prijateljstvu i nenapadanju. U tome ugovoru Osman mu je obećao da muslimani njegovo vojvodstvo iz pograničnih utvrđenja Sandaluške strane neće napadati. Abdurrahmanova naredba da napadne teritorij svoga punca, akvitanskog vojvode, Osmana je dovela u nezgodan položaj, da nije znao šta da radi. Na koncu odlučio se svome pretpostavljenom andalužanskom namjesniku El Gafikiju poslati pismo u kome ga je zamolio da još jednom razmisli o svojoj naredbi, jer on ne može napasti apitansko vojvodstvo prije isteka roka prekršivši ugovor o nenapadanju koji je sa vojvodom potpisao. Osmanov odgovor razbjesnio je Rahmana El Gafikija, pa mu je s mjesta poslao drugo pismo u kome je stajalo. Ugovor o nenapadanju koji si ti na svoju ruku i bez znanja svoga emira potpisao. Tvoga emira i muslimansku vojsku ni na što ne obavezuje, zato odmah bez ikakva kolebanja i dvoumljenja izvrši ono što sam ti naredio. Vidjevši da svoga emira ne može odvratiti od izvršenja onoga što je naumio, Osman ibn Ubunusa Odlučio se da tajno pošalje svoga izaslanika i preko njega svoga punca upozori na ono što se protiv njega sprema, savjetujući mu da bude na oprezu. Međutim, Abdurrahmanove uhode u stopu su pratile Osmanove tajne kontakte sa neprijateljem i o tome blagovremeno izvještavale svoga emira. Čim je saznao za Osmanove namjere, Abdurrahman El Gafiki je formirao jednu četu sastavljenu od Povjerljivih i hrabrih ljudi, komandu nad njom povjerio jednom od svojih najiskusnijih i najodanijih boraca i naredio mu da Osmana ibn Ebu Nusau odmah uhvate i živa ili mrtva mu ga dovedu. Spomenuta četa iznenada je bahnula u logoru kome se nalazi Osman ibn Ebu Nusa, koji je u posljednjem momentu naslutio šta mu se sprema i sa nekoliko najbližih prijatelja uspio umaći i skloniti se u brda. Sa sobom je poveo i svoju prelijepu ženu Mininu, od koje se, otkako ju je upoznao, ni trena nije odvajao, niti bez nje na bijeli dan izlazio. Četa se dala u potjeru za njim i opkolila ga, zajedno sa ženom i prijateljima. Osman se grčevito borio i svoju ženu, kao što lavica brani svoje mlado, obranio, sve dok branjeći je, sam nije pobinuo. Kada je mrtav pao na zemlju, na njegovu tijelu pronašli su bezbroj udaraca sabljom i uboda kopljem. Vojnici su mu mrtvu odsjekli glavu i zajedno sa prelijepom princezom odnijeli je na noge Abdurrahmanu El Gafikiju, koji je, vidjevši koliko je princeza lijepa, od stida oborio glavu i zakrenuo se u stranu. Potom je naredio da se kao robinja pošalje na dvor Hilafeta u Damasku, gdje je prelijepa princeza završila kao haremska robinja. Kada je akvitanski vojvoda čuo za užasavajuće vijeste o pogibiji svoga zeta Osmana ibn Ebu a ubrzo potom i o nesretnom kraju svoje prelijepe kćerke Minine, bilo mu je posve jasno da je došlo vrijeme za rat i da svakoga časa koliko je još večeras ili ujutro lav islama Abdurrahman el Gafiki može napasti njegovu zemlju. Znajući za sve što se desilo i šta mu se sprema, akvitanski vojvoda se odlučio da po svaku cijenu brani svaki pedalj svoje zemlje i ubrzano se počeo pripremati za odbranu života i vojvodstva. Ovo zato što je se bojao da i on poput svoje kćerke ne padne u ropstvo i kao zarobljenik ne bude poslan na dvor Hilafeta u Damasku ili da se njegova glava kao i španskog kralja Rodrika prije njega ne nađe na tanjiru s kojim će se prolaziti damaškim ulicama i svijetu pokazivati. I doista, ubrzo će se ispostaviti da Abdurrahman El Gafiki nije iznevjerio Vojvodine zle slutnje, jer će sa vojskom sa sjevera Andaluzije poput orkana udariti na jugu Francuske, spuštajući se niz Pirineje poput nezadržive bujice. Njegova vojska je brojala stotinu hiljada prekaljenih boraca. U svakom od njih kucalo je lavovsko hrabro srce, a žilama tekla neobuzdana odlučnost da se ide do pobjede. Muslimanska vojska prvo se uputila prema gradu Arlesu na obalama rijeke Rone. Sa ovim gradom odranije je imao neobavljene račune. Naime, sa njim je ranije bio potpisao ugovor o primirju i nenapadanju uz obavezu da zato muslimanima isplaćuju godišnji porez. Međutim, kada su muslimani nakon Esem ibn Malikove El Hajlanijeve pogibije u bici kod Tuluza oslabili, stanovnici Rone su otkazali svoj vazalni odnos prema muslimanima, prekršili ugovor o primirju i odbili da nastave plaćati godišnji porez. Kada je Abdurrahman El Gafiki stigao na doma grada, vidio je da je akvitanski vojvoda Eudes mobilizirao sve snage, pojačao odbranu zidina grada i po pograničnim utvrđenjima rasporedio svoju vojsku u namjeri da se suprostavi muslimanskom napredovanju. Dvije vojske su se ubrzo jedna prema drugoj našle prsa u prsa i između njih je došlo do šestoke bitke. Abdurrahman El Gafiki je u prve redove svojih četa isturio najhrabrije borce, koji su više čeznuli za pogibijom nego njihov neprijatelj za živom glavom. Oni su brzo uzdrmali neprijatelja, natirali u bijeg njegove redove i ovaj put kao pobjednici ušli u grad. Zbog prethodne izdaje i prekršenog ugovora mnogi stanovnici su bili sasječeni sabljom, a njihov metak zaplijenjen. Vojvoda Eudes sa ostatkom vojske u posljednjem trenutku uspio je spasiti živu glavu i dati se u bijeg. Znajući da je bitka kod Rone bila samo početak, a ne kraj sukoba, Eudes je ponovo počeo kupljati razbijenu vojsku i od okolnih vladara tražiti pomoć kako bi se suprostavio muslimanskom nadiranju. Abdurrahman el Gafik je potom prešao preko rijeke Garone i sa svojom pobjedonosnom vojskom uzduži poprijeko počeo se širiti Akvitanijom, gdje su pod kopitama njegove konjice kao suho jesenje lišće sa drveća na jakom vjetru, jedan za drugim, padali gradovi. Muslimanski ratni plijen iz dana u dan sve se više gomilao, tako da ga se nagomilalo toliko kao nikada do tada. Akvitanski vojvoda pokušao se još jednom suprostaviti muslimanima u njihovom nezadrživom nadiranju, pa su se dvije vojske žestoko sukobile. I iz ove bitke muslimani su izašli kao pobjednici, nanijevši vojvodi težak poraz, tokom koga su ga do nogu potukli, a vojsku mu ili pobili, ili zarobili, ili u natjerali. Odatle su se muslimani uputili dalje i na Juriš zauzeli grad Bordeaux, prijestolnicu Akvitanije i jedan od najvećih gradova na tlu cijele tadašnje Francuske. Bitka za Bordeaux ništa nije bila lakša od prethodnih, jer su se i napadači i branitelji grčevito borili, gdje su i jedni i drugi nevjerovatne podvige pravili. Međutim, i ovaj veliki grad ubrzo je, kao i ostali prije njega, pao u ruke muslimana, a njegov zapovjednik, zajedno sa mnogim braniteljima, Muslimani su se u Bordovu dograbili tako bogatog plijena da je sve što su ranije bili zarobili u njihovim očima izgledalo beznačajno. Pad Bordoa u muslimanske ruke otvorio je vrata padu mnogih drugih gradova kao što su Lyon, Besançon i Sens. Ovaj posljednji bio je samo stotinu kilometara udaljen od Pariza. Pad južne polovine Francuske u ruke Abdurrahman El Gafikija za samo nekoliko mjeseci borbe uzduži poprijeko je potresao Europu i pred ovom neočekivanom opasnošću otvorio oči Francuzima. Zvona na uzbunu oglasila su se širom Europe, pozivajući mlado i staro, i muško i žensko da se dignu na noge i zaustave opasnost koja im prijeti sa istoka. Širom Europe uzduži poprijeko, upućivani su pozivi da se narod, ako ne može sabljama, ovoj opasnosti suprostavi prsima i da je, ako nemaju oružja, zaustave golim rukama i svojim tijelima. Europa se odazvala na poziv i digla na noge. Ljudi su listom stajali po zastavu Karla Martela, noseći sa sobom sve što su imali. Oružje, trnje, drnje i kamenje. Za to vrijeme muslimanska vojska došla je do grada Tura, jednog od najvećih, najutvrđenijih i najstarijih gradova u cijeloj tadašnjoj Francuskoj. Osim toga u to doba grad Tur, pred većinom velikih europskih gradova, ponosio se svojom velikom crkvom, koja je po veličini, ljepotite unutrašnjoj i vanjskoj uređenosti nadaleko bila poznata. Muslimanska vojska gradu je, poput okova vrata, sa svih strana nametnula opsadu – tako da niko nije mogao u njega ući, niti iz njega izaći i žestoko se poput smrti, ne žaleći ni sobstveni život na putu njegova ostvarenja, sručila na grad. Nije trebalo dugo čekati pa da odbrana grada popusti i grad pred očima i ušima Karla Martela padne u muslimanske ruke. Krajem mjeseca Šabana 104. godine po Hidžri, Abdulrahman el-Gafiki sa svojom moćnom vojskom krenuo je na grad Poatije i sukobio se sa evropskom vojskom okupljenom pod komandom Karla Martela. Tu će između dvije vojske doći do jedne od najsudbonosnijih bitaka u historiji. Ne samo između muslimana i evropljanja, nego i u cijeloj povijesti ljudskog roda, uopće, među muslimanima poznato je kao Heda pločnik šehida, a na zapadu kao bitka kod Poatija. Abdurrahman el Gafiki i odranije je na ovo nepregledno bogatstvo i nagomilani ratni plijen gledao sa poduzrenjem i zabrinutošću, bojeći se da se ono jednog dana ne okrene protiv muslimanskih boraca. Više nego ičega bojao se da ovo bogatstvo kada se nađe prsa u prsa sa neprijateljem ne zaslijepi njihova srca, u momentu straha ne poljulja njihov borbeni moral i da jednim okom ne počne gledati na neprijatelje, a drugim šta će biti sa tolikim ratnim plijenom. Znajući zato, Abdurrahman se bavio mišlju da svojim vojnicima naredi da se sami odreknu ratnog plijena. Međutim, bojao se da ih to ne pokoleba, da im u srcu ne posije klicu nezadovoljstva i da ne pristanu odreći se ratnog plijena o kome su koliko jučer mogli samo sanjati. Na kraju nije vidio boljeg rješenja nego da sav dotadašnji ratni plijen sakupi i prije borbe iza sebe ostave u logoru. Nekoliko dana prije od počinjanja borbe, dvije vojske su se prsa u prsa našle jedna naspram druge i poput dviju planina stale gledati i ispitivati jednu drugu. Svaka od njih bojala se protivničke strane, i u iščekivanju sa njom svodila na hiljade nesvedenih računa. Nakon što se iščekivanje ko će koga prvo napasti otegnulo nekoliko dana, Abdurrahman El Gafik je vidjevši da njegovi borci poput ključala lonca vriju od zanosa i nestrpljenja i oslanjajući se na njihov visoki borbeni moral, odlučio prvi napasti neprijatelja, siguran da će izaći kao pobjednik. Abdurrahman El Gafiki sa svojom vojskom kao lav je napadao redove franačke vojske koja je napad očekala i na svome mjestu ostala nepomična kao planina. Borba se vodila čitav dan, a da ni jedan od dva suprostavljena tabora nije uspio preokrenuti bitku u svoju korist i uzdrmati protivnika. Kada je poprište bitke obavila noć, borba se stišala i svaki od dva tabora se povukao na svoje mjesto. Ujutro su muslimani ponovo napali redove franačkog neprijatelja, ali ga ni ovaj put nisu uspjeli uzdrmati. Tako se bitka odvijela punih sedam dana. Kada je osvanuo osmi dan, muslimani su svi kao jedan jurnuli na neprijatelja i napravili veliku rupu u njegovim redovima, kroz koju se naziralo svjetlo pobjede, kao što se poslije mrkle noći u zoru nazire svjetlo dana. I dok je izgledalo da je pobjeda na dohvat ruku muslimana. Jedna jača četa neprijatelja napala je logor sa skladištima muslimanskog ratnog plijena. Vidjevši da bi dotadašnji ratni plijen mogao pasti u ruke neprijatelja, mnogi muslimanski borci napustili su svoja mjesta na poprištu bitke i požurili da spase plijen. To je u osudnom trenutku prorijedilo njihove redove, oslabilo položaj i unijelo pometnju na bojnom polju. Slavni vojskovođa sa svojim ljudima se odjednom našao u teškom položaju, jer je istovremeno morao svoje borce odvraćati da ne napuštaju svoj položaj, braniti se od napadača i popunjavati šupljine u redovima. Dok je tako heroj Islama, Abdurrahman El Gafiki na svome konju sa sabljom u ruci, pretrčavao sa jednog na drugi kraj bojišta, da ga je pogodila neprijateljska strijela i poput orla sa vrha planine pao sa leđa svoga konja, ostavši da kao šehid leži na poprištu bitke. Kad su vidjeli šta se desilo, u muslimanske redove uvukao se strah i pometnja, a napadi neprijatelja su se pojačali i od potpunog poraza spasila ih je samo mrkla noć. Kada se ujutro razdanilo, Karl Martel je vidio da su se muslimani pod okriljem noći ispod Poatijeja povukli. Bojeći se da to nije neka varka koju su muslimani preko noći skovali, nije se osudio krenuti u potjeru za muslimanima u povlačenju, a da je to kojim slučajem učinio, mogao ih je sve do posljednjeg pobiti. Zato je odlučio ostati na poprištu bitke i u slučaju da su se muslimani doista povukli, zadovoljiti se sa pobjedom. Bitka kod Poitija bila je jedna od najsudbonosnijih bitaka u historiji. U njoj su muslimani izgubili jednu od svojih najvećih nada. U njoj su izgubili jednog od svojih najvećih heroja. U njoj se još jednom ponovio poraz sa Uhuda. U njoj se još jednom pokazalo da su Allahovi zakoni među ljudima nepromjenjivi i da u njima nikada nećeš moći naći promjene. Vijesti o porazu muslimana kod Poatija snažno su potresle muslimane širom islamskog svijeta i unijele žalost u svaki njihov grad, svako selo i svaku kuću. Rane nanijete muslimanskom tijelu u tom porazu krvare i do dan danas. Njihovo krvarenje neće prestati sve dok na svijetu živi i jedan musliman. Nemoj pomisliti da je ova duboka rana zaparala samo muslimanska srca. Ne, nego i srca razumnih Evropljana, koji su u pobjedi svojih djedova nad muslimanima kod Poatija vidjeli veliku nesreću koja je zadesla čovječanstvo, tragediju za Europu i najveći udarac za civilizaciju. Ako želiš čuti kako neki od ovih misle o nesrećnom porazu muslimana kod Poatija, poslušaj što o tome kaže Henri de direktor francuskog časopisa Refi Barulmitir. On veli da kojim slučajem nije bilo pobjede Karla Martela nad Arapima muslimanima u Francuskoj, naša zemlja ne bi zapala u mrak srednjeg vijeka. Ona ne bi prošla kroz takve užase kao što su međusobni pokolji i građanski ratovi u koje su je gurnuli mržnja i vjerska netrepeljivost. Jeste, da nije bilo pobjede tih divljaka nad muslimanima kod Poatija, Španija bi i dan danas uživala u plodovima tolerancije islama. Ne bi prošla kroz sramnu inkviziciju i u Europi napredak iz civilizacije ne bi zakasnio punih osam stoljeća. To je nepobitna činjenica, ma šta mi o tome mislili i ma koliko se hvalili sa tom pobjedom. Mi isključivo muslimanima dugujemo zahvalnost za napredak naše kulture, znanosti, umjetnosti i zanadstva. Sviđalo nam se to ili ne, mi moramo priznati da su oni dok smo mi bili primjer divljaštva, bili primjer idealnog društva. Čista je izmišljotina ono što neki od nas danas tvrde, da se točak vremena okrenuo i da su muslimani danas ono što smo mi bili u srednjem vijeku.